Nastojimo uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu i pomoć da ovim emisijama što bolje upoznamo svoga gospodara, spominjući, izučavajući, proučavajući njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, Nastojimo što je god moguće više saznati o našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala kako bismo mu više činili pokornost, kako bi se više odazivali njegovim naredbama i klonuli onoga što nam je on dželjavala zabranio. Jedno od Allahi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime El Halim. Jedno od Allahi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime El Halim. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime spominje se u Kur'ani Kerimu Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi na 11 mjesta. Ovo Allahove subhanahu wa ta'ala lipo ime Al-Halim spominje se u Kur'anu na 11 mjesta. Od tih mjesta jesu i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara 225. ajetu gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala La ju ahidukum Allahu bil lagvi fi ejmanikum. Allah vas neće obračunavati za ono što se nenamjerno, nehotiče, nehotice zakletete, zakunete. Međutim, walakin ju ahidukum bima kesebet kudubukum, ali će vas obračunavati i kažnjavati, pitati za ono što čvrsto odlučite i pod čvrstom odlukom učinite. Dakle, ono što namjerno učinite, Wallahu gafurun halim. Wallahu gafurun halim, a Allah je onaj koji mnogo prašta, gafur, i on je halim blagi. Mi najčešće ovako, ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Halim prevodimo kao blagi, vidjet ćemo šta doista znači ovo ime. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara 263. ajetu. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم ليبا ريج i oprost. Bolji su i vredniji od milostinje koju prati vrijeđanje, koju prati prigovor. Allah subhanahu wa ta'ala je neovisan. Allah subhanahu wa ta'ala nije ni o kome ovisan i on je halim, blagi. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Tagabun, 17. ajetu. In tuqridu Allahe qardan hasana yudaifhu lakum wa yagfir lakum wallahu šakurun halim ako Allahu subhanahu wa ta'ala drage volje date lijep zajam, lijepo pozajmicu. Odnosno, ako se lijepo na propisani način žrtvujete za Allahu vjeru, Allah će vam to mnogostruko vratiti. Zašto? Wallahu šakur, Allah je onaj koji je zahvalan. Onaj koji mnogo zahvaljuje koji je mnogo zahvalan. Pa ćemo Allah subhanahu wa ta'ala to mnogostruko vratiti, a ukoliko vi ne pomognete njegovu vjeru, ako mu ne date, odnosno njegovoj vjeri, lijepu pozajmicu, ne žrtvojte se za njegovu vjeru, on je halim blagi. On je halim blagi. I na drugim mjestima u Kur'an i Kerimu spominje se ovo Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Halim. Također, ovo lijepo ime uzvišenog Allaha El Halim spominjao je i vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u svojim hadisima. Čak šta više spominjao je u svojim dovama kojima se obraćao Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je znao u dovi reći La ilaha illallahu azimul halim. La ilaha illallahu azimul halim. Nema istinskog Boga osim Allaha uzvišenog i blagog. U osnovi što znači ime Al-Halim i od koje riječi dolazi? Kaže Ragib Al-Asfahani rahimehullahu ta'ala Al-Hilmu riječ Al-Hilmu ima značenje suzdržavanje sebe od brze i velike srđbe i iskaljivanje te srđbe tog gnjeva. Al-Hilm ima značenje suzdržavanja sebe i svojih sklonosti, svojih mogućnosti, svoje snage od brze sržbe i iskaljivanja te sržbe na drugoga. To je dakle ono što znači riječ Hilm. Kada je u pitanju Allaho subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Halim, islamski učenjaci pojašnjavali su ga i davali brojne definicije. Objašnjavali šta znači ovo Allahovu subhanahu wa ta'ala lijepo ime. Pa tako Ibn Đarir At-Taberi rahimahullahu ta'ala kaže El Halim jeste Allah, onaj koji posjeduje veliko strpljenje, onaj koji mnogo trpi, suzdržava se, onaj koji ne požuruje sa kaznom svojih robova zbog njihovih grijeha prema njemu. Kaže, El Halim jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji posjeduje veliko strpljenje, onaj koji se mnogo suzdržava, onaj koji ne požuruje s kaznom svojih robova zbog njihovih grijeha koje čine njemu. Na drugom mjestu u svome tefsiru Ibn Đarira Tabiri Rahimehullahu ta'ala kaže El Halim jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je strpljiv prema onome od svojih robova koji mu čini širk. Smatra mu nekoga ravnim, a to je najveća nepravda. Kada je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala upitao Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o najtežim grijesima, rekao je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, da Allahu smatraš nekoga ravnim, a on te je stvorio. Da Allahu subhanahu wa ta'ala smatraš nekoga ravnim, a on te je stvorio. To jest niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nije te stvorio. I ti te može stvoriti i ti opet drugoga. Allahu subhanahu wa ta'ala smatraš ravnim. Dakle, ogroman grijeh. Najveća nepravda. Čak grijeh koji Allah subhanahu wa ta'ala ne oprašta ukoliko ga se čovjek ne ostavi i iskreno pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala za njega. Međutim, i pored toga, Allah subhanahu wa ta'ala suzdržava se, ne kažnjava svoga roba koji mu čini širk, koji ne vjeruje u njega, već ga ostavlja, ne požuruje s njegovim kažnjavanjem, ostavlja ga, ne bili se pokajao, ne bili se vratio to grijeh. Al-Khattabi rahimehullahu ta'ala, drugi islamski učenjak, kaže El Halim jeste Allah, onaj koji oprašta, koji prelazi preko grešaka, koji je mnogo strpljiv, onaj kojeg sržba ne nadvladava, koji na drugoj strani ne zanemaruje neznanje neznalice i grijeh grešnika. On zna za taj grijeh. On zna šta sve neznalice čine i šta sve grešnici čine od grijeha, međutim suzdržava se, ne kažnjava ih. Zato kaže Al-Khattabi ime Al-Halim ne zaslužuje onaj koji oprašta, prelazi preko grešaka zato što ne može da kazni, ne? Al-Halim ovo ime zaslužuje onaj koji u svakom trenu može da kazni. U svakom trenu može da se osveti za grešku koju mu čine za grijeh koji mu čine njegove robove. U svakom trenu. Možda kazni kad hoće, kako hoće, koga hoće. Međutim, suzdržava se. Prelazi preko tih grešaka. Oprašta ih. Ostavlja ljudima vremena da se pokaju za te greške i za te grijehe. Ibn al-Qaim rahimehullahu ta'ala kaže Al-Halim jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji ne požuruje s kaznom svoga roba kako bi se on pokajao za svoje grijehe. Jasno. El Halim jeste onaj koji ne požuruje s kaznom svoga roba kako bi se pokajao za svoje grijehe. Na drugom mjestu, u drugom svom dijelu, Ibn Qaim Rahimahullahu ta'ala kaže ime El Halim vezano je za Allahu subhanahu wa ta'ala osobinu, dok je ime As-Sabur, strpljivi, vezan vezano za Allahovu subhanahu wa ta'ala radnju, za Allahova dijela, Allahove postupke, pa je hilm prethodila osnovi, odnosno osobini strpljenja. Pa je hilm osnova, osnova strpljenja. Šejh Sadi, rahimahullahu ta'ala, veliki islamski učenjak i komentator Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, kaže El Halim, jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji obasipa svoje robove i vidljivim i nevidljivim blagodatima. I pored toga što mu oni čine brojne grijehe, i pored toga što su njihove greške tako mnogobrojne, Allah subhanahu wa ta'ala ne požuruje s grešnicima da ih suoči s posljedicama njihovih grijeha, već ih kori, savjetuje, upozorava, opominje, ne bili se oni pokajali. Odgađa njihovu kaznu, ne bili se oni povratili i ostavili grijeh koji čini. U svom dijelu šeh Sadi rahimehullahu ta'ala kaže o Allahovoj subhanahu wa ta'ala blagodati, kada govori o Allahovoj blagodati njegovom oprostu, prelaženju preko grešaka i nepožurivanju s kaznom, kaže šeh Sadi rahimehullahu ta'ala od potpunosti, savršenosti Allahovog subhanahu wa ta'ala oprosta jeste i to što oprašta onima koji su se mnogo ogriješili prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koji mnogo, mnogo čine grijehe, međutim, on im oprašta ukoliko se oni pokaju. Oprašta im svaki grih, i veliki i mali. Pa im propisuje vjeru Islam, koju ukoliko prihvate, ona briše sve prethodne grijehe, mak koliki oni bili. Ukoliko ljudi prihvate se Islama, kakve grijehe do juče činili kada se prihvate Islama, čvrsto, iskreno, islam briše sve prethodne grijehe. Zatim propisao je tevbu, pokajanje, da se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje grijehe iskreno i Allah subhanahu wa ta'ala odazvat će se našoj dovi i oprostit nam naše grijehe. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala propisao nam je vjeru islam, zatim u islamu propisao nam je teubu pokajanje, ukoliko se iskreno pokajemo za svoje grijehe, Allah subhanahu wa ta'ala sigurno će ih oprostiti. Dakle, ime, Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Halim, ima značenje, dakle, El Halim jeste onaj, Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji ne požuruje s kaznom svojih robova, onaj koji svojim robovima zbog njihovih grijeha ne zabranjuje svoju dobrotu. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala svojim robovima, iako mu mnogo griješe, čine grijehe i dan i noć, ne zabranjuje im svoju dobrotu, svoje blagodati, već ih obskrbljuje danonoćno. Oni mu danonoćno čine grijehe, Allah subhanahu wa ta'ala danonoćno ih obskrbljuje. Pa obskrbljuje kako vjernika, tako i nevjernika. Kako dobrog vjernika, tako i grešnika. Kako pokornog, tako asiju iako, dakle, među njima, shodno Allahove subhanahu wa ta'ala mudrosti ima razlike. El Halim jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji oprašta i prelazi preko grešaka ljudi, a u stanju, u stanju je da ih kazni svakog trena. Dakle, to je značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Halim. Kada se upoznamo s ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Halim, kada znamo da je naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, u stanju, u mogućnosti da nas kazni istog trena kada počinimo grije. Međutim, njegova milost pretekla je njegovu srđbu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala blag je prema nama. Ne požuruje s posljedicama naših grijeha. Ne požuruje s našom kaznom. Već je odgađa, pušta nam. Ne bili smo se povratili od tih grijeha koje činimo danonoćno. Ne bili smo se pokajali za njih. Kada se upoznamo sa ovim imenom i ovom osobinom našeg uzvišenog gospodara, onda trebamo iskazati potpunu ljubav samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Trebamo se stiditi svoga gospodara. Mi mu danonoćno činimo grijehe, Allah subhanahu wa ta'ala pušta. Prelazi preko tih grijeha. Odgađa kaznu. Kako da ne volimo svoga gospodara? Kako da čovjek ne voli svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala? Kada ga ne kažnjava za grijeh koji učini odma, on i svoje milosti prema nama odgađa nam te grijehe, odgađa nam kaznu za njih, ne kažnjava. A kako je došlo u hadisu da Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava sve nas zbog grijeha, niko ne bi ostao na zemlji živ. Niko ne bi ostao na zemlji živ da nas Allah subhanahu wa ta'ala istog momenta kada počinimo grije, kazni. Subhanallah, koliko je Allah milostiv prema nama, koliko je blag prema nama. U prethodnim generacijama, prethodnim narodima, kada bi počinili grije, nije bilo drugog načina da se pokaju osim da se ubiju. Samo ubijstvo bio je dokaz njihove iskrene taube, iskreno pokajanje. Nisu mogli sakriti nikako svoj grijeh. Ukoliko bi makar bili i sami unutar svoje kuće, unutar svoje sobe, počinili grije, niko od ljudi ne zna za njih, za njihove grijehe. Sutra bi ti grijesi osvanuli ispisani na ulaznim vratima dotičnog. Allahu akbar. Pogledajte Allahove milosti prema nama koliko je Allah milostiv prema ovome narodu. Činimo grijeh, Allah subhanahu wa ta'ala ne kažnjava nas odmah za taj grijeh, već nas pušta, odgađa da se pokajemo. Kako da se pokajemo? Da Allahu subhanahu wa ta'ala podignemo ruke, da se iskreno pokajemo, ostavimo tog grijeha, iskreno se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala i Allah će, nas, Allah će nam oprostiti te grijehe, neće nas čak ni sutra na sudnjem danu kažnjavati za njih kako da čovjek se ne stidi ovakvog gospodara i kako da ne voli ovakvog gospodara Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, sve nas ovo također postiče da ne gubimo nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Da ne gubimo nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost mašta počinili od grijeha, ma koliko velike grijehe činili u svome, u svome životu. Ne gubimo nadu već se pokajmo za svoje grijehe. Ukoliko nas Allah nije kaznio za naše grijehe, dao nam vremena da se pokajemo, činili smo opasne, velike grijehe. Kada bi se proširili ti naši grijesi po stanovnicima zemlje, mogla bi, mogli bi da zahvate sve stanovnike zemlje, Allah subhanahu wa ta'ala može nam doći sa još većim oprostom od naših grijeha. Ukoliko se iskreno pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje grijehe, Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno će nam ih oprostiti. Zato na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu kada se spominje ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Halim, ono se spominje uz ime El Gafur. Spominje se uz Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Gafur, onaj koji mnogo prašta. Onaj koji mnogo prašta. Međutim, ne odgađajmo svoje pokajanje ako smo počinili grijeh i Allah je blag prema nama, Allah nas nije kaznio odmah za taj grijeh. Nemojmo odgađati sa teovom, sa pokajanjem. Mi ne znamo kada čeka nas Allahova kazna. Kada će nas Allah subhanahu wa ta'ala kazniti za taj grijeh? Kada će nas suočiti s posljedicama tog naše grijeha? Međutim, Ako se pokajemo, Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno će kaznu za taj grijeh odgoditi, odklonuti, udaljiti u potpunosti od nas. Zato ne odgađajmo sa svojim pokajanjem. Allah subhanahu wa ta'ala el halim, onaj koji ne požuruje s kaznom svojih robova zbog grijeha koje čini. Međutim, kada se obistini da dotični rob ne želi da, pre, da prestane sa određenim grijehom kojeg čini. Ustrajava u njemu. Ne vraća se Allahu subhanahu wa ta'ala od njega. Neka je se za taj grije, onda na kraju Allah subhanahu wa ta'ala kazni tog svog roba. Allah subhanahu wa ta'ala odgađa, odgađa, odgađa kaznu, ne bi se čovjek popravio, ne bi se čovjek ostavio tog grijeha, međutim, ukoliko se na kraju ispostavi da taj čovjek ne želi da se kaje, Allah subhanahu wa ta'ala kazni ga za taj grije. Zato pred svoje oči stavimo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sura Al-Hashr u kojima kaže Jalla wa'ala ja juha alladina amanu taqullah O vjernici, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha. I neka, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. I neka svaka duša, neka svaki čovjek gleda šta je za sutra uradio, za svoje sutra odnosno za svoj ahiret, šta je uradio. Vattakullah, bojte se Allaha, inna Allahe habirum bima ta'melun, doista je Allah podrobno obavješten onome što radite, wala takunu kelladine nasullaha fa ansahum anfusahum, ulaike humul fasikun. Nemojte biti kao oni koji su zaboravili na Allaha. Odali se grijesima, Allah im nikad nije na umu, ne vraćaju se Allahu, nekaju se za svoje grijehe. Nemojte biti kao oni koji su na takav način zaboravili Allaha, pa je Allah učinio da i oni sami sebe zaborave. Zaboravili su oni na sebe. Ne razmišljaju o drugom svijetu, o ahiretu. Ulaike humul fasikun. Doista su to pravi grešnici. Zatim, kada se upoznamo s ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom al Halim, blagi, onaj koji ne požuruje s kaznom svojih robova za njihove grijehe, borimo se sa svojom dušom, postičimo svoju dušu da se i mi okitimo ovom osobinom blagosti, nepožurivanja, prelaženja preko grešaka, nepožurivanja s kaznom, sa sržbom, ispoljavanjem, iskaljivanjem svoga gnjeva, svoje sržbe i sl. Dakle, Allah subhanahu wa ta'la opisao se ovom osobinom i on je dostojan te osobine samo onako kako njemu dolikuje. Onako kako njemu dolikuje, on se opisao tom osobinom i na takav način, takvu osobinu ne posjeduje niko, niko od Allahu i subhanahu ta'ala stvorenja. Na takav način, on je jedini dostojan te osobine. Na ljudima svojstven način, odlikovali su se ovom osobinom mnogi. Prije svega najbolji ljudi, vjerovjesnici i poslanici, vjerovjesnici i poslanici. Allah subhanahu wa ta'ala pojedine poslanike, vjerovjesnike spominje po ovoj osobini. To što nije spomenuo sve to ne znači da oni nisu bili takvi naprotiv, oni su, svi su oni bili blagi, praštali bi, prelazili bi preko grešaka svoga naroda. Jeli? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Ibrahima inna Ibrahima la halimun awahun munib Doista Ibrahim je bio blag, sažaljiv i Allahu odan Kada je Allah subhanahu wa ta'ala počastio Ibrahima sinom Ismailom, kaže فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ I mi smo ga obradovali bi gulamin halim. Mi smo ga obradovali blagim dječakom, dječakom blage naravi. Također, nakon vjerovjesnika, najbolji ljudi, ashabi, odlikovali su se ovom osobinom onoliko koliko su ove osobine dostojni ljudi. Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem jednom od svojih ashaba Abdullahu ibn Ešeđu, Abdullahu ibn Ešeđu kaže O Ešeđ, doista pri tebi se nalaze dvije osobine koje Allah voli i voli njegov poslanik El hilmu wal ena Blagost i strpljenje Blagost i strpljenje Pa kada čujemo da se Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao ovom osobinom onako kako samo njemu dolikuje, zatim ovom osobinom odlikovali se najbolji ljudi, vjerovjesnici i poslanici, zatim nakon njih, ashabi, onda nastojimo koliko smo u mogućnosti da se i mi okitimo ovom osobinom, da izgradimo kod sebe osobinu blagosti, prelaženja preko grešaka, opraštanja i sl. A znači da blagost stiče se navikavanjem. Niko se ne rađa sa ovakvom osobinom, već se dakle ona stiče navikavanjem, kao što se znanje stiče učenjem, tako se i blagost stiče strpljenjem. Kako je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, innamal ilmu bit ta'allum, wa innamal hilmu bit ta'allum. Doista se znanje postiže učenjem, a blago se postiže strpljenjem. Blago se postiže navikavanjem. Dakle, sigurno se to može postići, nemojmo da kažemo Allah nas je ovakvima stvorio, ja sam ovakav, ne mogu se mijenjati, ne mogu vala ljudima prelaziti, ja ću njima odmah odgovoriti, odmah ću ja njima uzvrati ili slično, ne. Najbolji ljudi, vjerovjesnici i poslanici bili su ovakvi, odlikovali se ovom sobinom, zatim ashabi, a prije njih Allah subhanahu wa ta'ala onako kako dolikuje samo njemu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas podrži u ovom serijalu naših i vaših emisija, da što je god moguće više upoznamo se sa svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, da ga bolje poznajemo, da ga mnogo, mnogo više volimo i da mu mnogo, mnogo više budemo odani, pokorni, da se odazivamo njegovim naredbama i da se udaljimo od svega onoga što nam je on zabranio.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 نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانك يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالق الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب